assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz rost bilan yolg'on o'ttirisidagi munozara bani isroil ichida bir tuqqan okuki bor edi ular bir onaning tarbiyasida o'sgan bo'lsimi ammo bir pelakda ming xamak degandek xuy mijazi bir biriga butunlay o'xshamaydi Aksi Yahuda Allah'ı qatti işinetti, özünü biletti. Temkin, mulayim bulup özünü bu dünyanın barca gavgalardan hali tutatdı. İnisi Gutlus Allah'ı şenmeydi. Xısık, көзі кичек, ішчіді оғы қайнайдыған қопал бір немейді. Дадысы ұла үшін байлық топлап, тұрмышын рахат өткіздіған қалған еді. Күлләнің бірді dadısı аламдың өссе, ula пұлмалдың тәң бәкірман болып, har qaysi bu pul mollarga o'z usuli bo'yicha igdorchilik qiladi yahuda allohga ey egam man pulimni sen rozi bo'g'idek hajlayman san imkoniyatimning boricha itoat qilaman qilgan iltifotlaringga shukur alhamdulillah aytib sening jannatingga talpinaman deydi pulinimu kang qo'lliq bilan hajlaydi kim pulga muhtoj bo'lsa shuningga beradi asrlarni qo'yib berib yetim yesirlarning yukini ustiga oladi تونش کشلرگه هر جهتن مدد بیرب آباد کوچرگان آهالرگه یاریولک بولاد. او خیر احسان قلش که خوشتر بولب پول مالرنه دیگه صدیق بلن تویت کن باسما قرصم آشکم مثل بولدی دب یوریورد. گوتلس باسا پولش چن جن بیرد. برای این نمو بزما یغب تبلب صندوق سیلب مکم قلبلاید. hechkimga bermaydi u kambag'allarning ohuzlarini anglab tursimi quluqini yupurib yuradi bechoralarning echinishlik ahvoliga qarabmi qo'ymaydi u boy bo'lgandan keyin ikki chorbog' setilib vaqtning to'lisini bog'larini parvish qilishga qaratdi u bog'larga taktikdi tak toza shaqlab uzum rasa o'xshadi u ikki bog'ning orlig'iga bir yo'l soldi yana eriq ilib suv boshladi to'rt atrofiga xo'rma daraxt tikdi uning nazarida mangulik jannat yer yuzida opridi bo'ldi bu yer nima degan go'zal nima degan rohat a munbat yerlar pishib songilab turgan mevalar unchidek shabnamlar yoltirab turgan yop yeshil yopirmoqlar eriqlarni kishiga o'zir beg'ishlaydigan so'psizlik suvlar o'raklab ichilib ketgan gulchimanlar yiqimliq sayrashayotgan qushlar kishini ajoyib zo'qlantiradi bu bog'ning go'zalligini aytib tugatgili bo'lmaydi alloh taolo gotlusning tapovutini ko'paytib pul mollarni ziyoda qildi bola chaqalarni ovutib gul ustiga gul qildi u toza ko'ranglab ketdi rostini aytganda u bu narsalarni kimning yaratganligini kimning mushundoq o'rinlashtirganligini uningga kim berganligini o'ylab bu himmatlarga hashqalla etib e'tiqodini qat'iylashtirishi haqni tunib allohga hamdu sano etishi lozim edi lekin u mehr shafqatga erishib texmi yovuzlashib ketadigan бақыт саадат білән көздері тосылып қаладыған, ақыры шым қысметке қылып, әммідін құрып қаладыған ашындақ адамлар қатарығы кіріп қаған еді. Аллах Таала Готлусқа мекір шапқат қылып еді. Готлус Аллахқа текімі ішенмейдіған болды. О текімі шапқатсыз, рәхімсіз болып кетті. Bir kuni u chulchul kiyimlik akisini ko'rib, uni kamsitdi va uningga qattiq gaplarni qildi. "Sening pullaring qani? Mol-mulklaring naketdi?" oltin ko'mishlaringchu biz bir birimizdan ko'p farqli bo'lib qoldik san oq ko'ngil lekin kiyim kechaklaring chulchul shakarlaring yo'q do'st birodarlaring nihoyat oz meningchu mening turmushim bayashat kunim yaxshi bola chaqalarim ko'p chakarlarim top top kel jannatimga marhamat qil qara u yerda sangilab turgan uzumlar yop yashil tol chiviqlar shildirlab iqib turgan so'psizlik suvlar baraqsan yo'pirmoqlar bir biri bilan chirmishib ketgan yeshil pelaklar shoxlarini ko'tarolmay qolgan mevalar bor yana qarg'ini bu mevalar yilma yil ko'payib borgan sir ovimoqda mangu tugamas boyliq degan mana shu kiyib tugatgili bo'lmaydigan shafqat kiyimi degan mana shu vaqt degan soatdek harakatlanib turadi sen oxiratgili ishinasan menimcha buni tushungil bo'lmaydi aqlga sig'maydi mobodo man sening gaplaring bo'yicha ish qilib sening o'y fikringga bo'ysunsam u chog'da man allohning dargohidan hozirgi bog'larimdanmi go'zal va qimmatli narsaga ega bo'lolmaydim sen mening amaliy ahvolimdan bu yaxshiliklarni ko'rding'u undaqda oxir zamon bo'lganda mening eng qimmatli va go'zal narsalarga erishishimga to'sqinlik qilgudek yana nima bor san haqiqatan allohga osiylik qilding dedi Yahuda inisiga. Sen Allohning seni o'lgandan keyin tirildira oladiganligini, sana to'lib tashqan hayotlik beg'ishlay oladiganligini inkor qilding. Alloh taolo sendan hisob oladi. O'ylab bak, insanı tuproqdan yaratgan kim? Alloh taolo odamni avval loydan yasadi. Keyin ma'nidan operir qildi. Ondan uni qonga aylantirdi. Uni yani bulcun göşke, bulcun go'shni ustixonga aylantirdi. Ondan ustixonga go'sh undirib, آدم مشند جریان نبیشتن که odamga aylantirdi. Har bir odam mushundaq jarayonni beshdan kechiradi. Yaratquchi egam odam o'lgandan keyin uni tirildirdi. Sen hozir bu gaplarni ایدایتن چت نواد سن سن مینی کم chatnayotsan. دب meni kambag'al سن zangli بلن مندن bilan mendan ustun turmoqchi سن مینم پولم از باسما سندن بایاشت من چونکه آدملرنن boyligi sen ega bo'lgan pul mol uy mulk bilan hisoblanmaydi balki u sening duo ibodat qilganliging va bakirmon bo'lganlaringga shukur qanoat qilganliging bilan o'lchinadi sening faxrlangan pul mollaring mening nazrimda faqat g'oyibona manzirdilla va poqiriq toshdilla iborat xolos ko'z oldingda turgan bu go'zal chorbog' meningcha o'sib qurib oxir berib yo'qiladigan bir parcha o'tloqdilla iborat qo'l sening yon tayoqlaring va oxir seni vayron qilg'uvchi malulloh man allohga tayinaman alloh taolo g'olibdir alloh taolo manga mehr shafqat beg'ishildi menimcha hozir sanga yomonlikdan qo'l uzish to'g'risida nasihat qilish vaqti bo'lib qoldi man haloyiqqa ishinaman huquq tayanmayman mening qo'rsiqim qachon ozsa allohga iltijo qilaman qachon to'ysa allohga hamdu sana va shukur aytaman Bunda qilishim meni ko'ranglatadigan va zolimlashtirgan oltin kumushga ega bo'lganimdan ko'p yaxshi. Pul sening xudingni yo'qotdi va seni rahimsiz zolim qildi. Men egamning amrini qabul qilib, hamma pulimni kambag'allarga ishlatdim. Egam menga sening beg'ingdanmi yaxshi bir bog'ni va sening jannatdangdanmi baxtli jannatni tayyorlab qo'ydi. Sening bu ikki beg'ing balki bo'ron chapqunning zarbisi yoki yomg'irning soqishidan qutulanmaydi. Күнләрнең беридә мевелек дарахларыңның йопрамыгы курып кетише, үзүмләрең ергә төкүлеп кетише, эрикләреңдәге сула зиммингә сиңып кетише мөмкин. O çağda senin onu əsliga keltirməkən, qurğuy tuxumini tepişidinmi təski düşüdü? Yahuda gepini tügütübla, enisinin bağdan yalğız huzurlanıb, əyiş işrət bilən ötüşki qaldırıb ketib qaldı. Bir günü səhərdə Gotlus baqqa kirib dəm elib, sap havayıb, daraxt soyasida sagi demoqchi bo'ldi u boqqa kirganda ixtiyorsiz qattiq cho'chib ketdi chunki bog' xarobiliqqa aylanib qolgan edi o'simliklar qurib o'lgan tol bedishlari yiqilib gul giyohlar o'ngtay to'ngtay bo'lib hamma yer vayron bo'lgan edi uning koni qurib ketdi badani lag'ildab titrab ketdi u oxir haqqa bo'yin agdi uzundan beri zo'rliq o'ktamlik qilib kelgan gotlos endi yavaş ملایم bo'lib qoldi u osh امدا edi hamda qanoat qildi u بلن alam bilan qo'llarini uvilgan holda qo'lidan ketgan barcha narsalar uchun bearam bo'lib man rabbimga hech ahadini sherik keltirmasamchu dedi sura kaf qirq ikkinchi oyat bog' egisi tong sahar mayin shamol yuzni sepab turadi bir buvoy chiqib keldi u osta qadam tashlaydi Hömidayti yillar uning qaddini egib, dumchaq qilib qo'ygan edi. Texi kun yo'rimayla u dilvandagi beg'ining ishigini ossi bilan qoqdi. Buvayning beg'i obdan joyga tushgan usulluq bog' edi. Bog'ning qop o'ttirisidagi eriqda suv eqib turadi. Nam shamol dal-daraxtlar orasidan o'tishib turadi. Bog'dagi xilma-xil gul chechaklab, po'raklab ichilib ketgan edi. Shoxlarda osmoq-osmoq uzum, xo'rmalar sangilishib turadi. Bağdı köktatla, ziraatlarımı bar edi. Kişiler bu yerge kelişip, daraxt soyillarida paranglashib o'ltirishni yaxshi ko'radi. Buvay atrofga nazar tashlab, kichik yo'lda uyan buyan mangmoqda. Gul giyohlarning xushbo'y hididan nafas elib, go'zal manzillarni tomosha qilgach, qushlarning sayrashlariga quloq solmoqda edi. U qaytib ibodat qildi. Allohga hamd sanoat etdi. Allohning marhamatiga shukr qildi. Allahqı baylanın bozak etişidən, бірə izzitxunun azdırışı və şeytanın qaymıqdırışdan saxlışını iltica qaldı. Yılla bir-birgə oluşub, küllə bir-birini qoğuluşub ötüb durdu. Buvay hər günü ətdigəndiki muşu adətini taşlamağan idi. O, bağdaki ziraətlərinin pişib, meyvələrinin şax-şexiqi patmay sangılab getkəlligini köygünü də, bağvan və yardımçilərgə orqaq və başqa saymallarını təyirlab, yig'im ishlarga hozirlik ko'rishni tapalaydi nurg'un kambag'allarmi buvayning qishig'i har yili kelib turadi buvay ularning biriga bir sevat meva yana biriga bir tag'ir ochliq berib hammasini rozi qiladi bog'ning o'soli yig'ilingandan keyin qolganlarni kambag'allar pasan qilib oladi ammo bu yil buvayning bolalari buningga chidamadi ular dadasining pul mollarining kambag'allarga taqsim qilinib ketishini xohlamaydi Ular bu odamlarni beg'imizga balodek tikilgan tamaxo'rlar deb qaraydi. Buvayning bir balisi: "Doda, sen bu kambag'allar uchun shuncha ko'p pul g'ajliding, shuncha ko'p kuch sarf qilding. Biroq bu bizning manfaatimizga ziyonliq, bizning tirikchiligimizga ta'sir yetkazadi", dedi. Yana bir balisi: "Doda, mushundoq beraversang, sening oltin kumush, mol-mulklaring to'shimaydi, ziroat va meva-chevalarimiz qolmaydi." bizmi kishilardan non tilaydigan kambag'allarga aylanib qolamiz dedi uchinchi bolasi eg'iz ajay deb turishiga buvay uningga og'zingni yum deb ishorat qildi ondan balalarga bir birlab qarab chiqdi sizlar quruq xiyollarga berilib cho'tni xato soqiyapsizlar sizlarga kerak bo'lgan oltin kumush qanchalik nimidi bu pullar mening emas boshqalarningmi emas bu bog' mangamo sizlarga mutava emas alloh taolo manga pulni mehribon shafqatli kishilarga uningga sadoqatman kishilarga taqsim qilib berishni havola qilgan boyliqimizni kambag'allar va boshqa bechoralarning haqqi bor boqqa kirib o'tgan mehmonlarmi qoida bo'yicha bir kishilik haqqidan bahramand bo'lishga tegishlik uchar qushlar va hayvonlarningmi tegishlik haqqi bor ularning hammasini sizlarni degila olamdi mening qilganlarim ko'p yillardan beri Allohning hukmi bo'yicha bo'layotgan ishlardir. O'shundoq bo'lg'ashqa pulim hajligan siri ko'payib turdi. Men yosh vaqtimda shunday qildim. 30 yoshlik bo'lganda shunday qildim. Endi qayirgan vaqtimda bunda qilmay tura olmaymanmi? Sizlar oldirmanglar. Sizlar chechimning oqirib, tenimning ojizlab, kesalman bo'lib qolganligimni ko'rib turibsizlar. Balkim uzoqqa bormaylar. Allohning dargohiga ketishim mumkin. Şu çağda sizə bu baqqa, pul və mallarımğa varislıq qılınlar. Aldınlarda iki yol turubdu. Navadı sizə savab, xeyri ihsan bilan bolsanlar. Bunundan keyin xiracitinlarni Alloh taolo o'zi yetkizib beradi. Mubodi pixsiqliq va shafqatsizlik qilsanglar, Alloh taolo sizlardan yuz o'raydi. Oradan uzun o'tmay buvay kasal bilan qazo topdi. Onun bağı bostani va boshqa narsalar qolib qoldi. Vaqt tez o'tmoqda edi. Bog'ning usulini yig'ish vaqti bo'lib qoldi. Kambag'allar yana ilgirkideklar o'z nesivisini kutmoqda edi. Bovayning bolalari bir yerga jam bo'lishib, bu yil usulni qandoq yig'ish va taqsim qilish ustida maslahatlashdi. Ulardan biri mundoq dedi: "Bugundan e'tiboran kambag'allar bilan sohillarni bu bog'ning mevasidan bahramand qilmasligimiz lozim. O'tgan kashkanlarning mu daraxt ostida soydab dam ilishga ruxsat qilmaylik." kimki bir narsa olmoqchi bo'ladigan pul topshirish kerak bizmi shu charani yo'l qo'ysak cho'qim teximi boy bo'lib ketamiz sizlarni yurkonglar degan yo'g'on dedi xulqi mijozi jihatda dodisiga o'xshabroq ketadigan bir o'g'li sizlar o'zinglarcha eng foydali ish qildik deb qaravotsizlar amaliyotda bu qilmishinglar jinoyat bo'ladi agar sizlar kambag'allarni haqqidan mahrum qilsanglar bu bog'ni tubdan qarab qolgan bo'lasizlar balo qazoga yo'liqsizlar yanala kambag'allarni o'z nesivisidan bahramand qilinglar dadimizning tashabbusi bo'yicha ish qilinglar sizlar yaxshi ish qilsanglar alloh taolo sizlarga barkalla aytidi sizlarga texmi zo'r yaxshilik ato qiladi qolgan o'g'illar uningga ho'rpiyib qayt bu ishni sening tishing patmaydi bo'ldi sen buningga aql ko'rsatma bizgimi nasihat qilaman deb yurma sen berib allohga ibodat qilaver ibodat gunohingni tugitib seni hidoyatga yetkazib kambag'allarga ko'nglingni moyil qiladi biroq u yolon to'shlar sening gaplaringni ham anglamaydi ham san vafo qilmaydi ular atsi attiganni kun chiqichi kambag'allarning texi uyqudan uyg'onmagan vaqtdan foydalanib bog'dagi usulni yig'ib olmoqchi ondan har biri tegishligini olmoqchi bo'ldi ularning hammasi tosh yurak shafqatsizlar edi ular uning mevalarini sardila uzib olishga qasam ichishgan edi ular alloh taolo xohlasa demagan edi Sura Qalam 17-18 oyat. Alloh taolo ularning bechoralarni haq huquqidan mahrum qilmoqchi, soillar va baxtsizlarning og'zidagi nonni tortib olmoqchi bo'lganligini ufqib, ularga balo qazo keltirdi. Bog'dagi dal-daraxtlar yiltizdan qo'mirilib ketdi. Meva-chevalar to'kilib ketdi. Yopirmoq va gul-giyohlar qurib ketdi. Әтісі таң сәрді ұлап бүтілләй қарап болған бағыны көріп, бір-бірден сорашты. bu bizning beg'imizmi kunugin bu yerda daldaraqlar daraxtlar baraqson iqin sular ravon gul giyohlar xushbo'y meva chevalar mo'liydig'u bu bizning beg'imizmi biz haqiqatan tuyuq yo'lga kirib qopdiq ularning orasidagi heliqi oq ko'ngil biri dedi sizlarning beg'onglar mana shu sizlar kambag'allarni haq huquqidan mahrum qilmoqchi bo'lib edinglar natijada o'zinglar hammadan quruq qoldinglar bu pisiq boylarga berilgan eng qattiq jazo sizlar nimishqa allohga tavba qilib tasbeh etmaysizlar demaganmidim dedi ular rabbimiz seni pok e'tiqod qilamizki biz haqiqatan zulm qilg'uvchilardan bo'ldik dedi uning bilan ular bir biriga qarishib o'zaro malomat qilishdi ular deyishdi voy bizga biz haqiqatan haddimizdan eshibdiq umidki rabbimiz bizga buning o'rniga texim yaxshirog'ini bergay biz albatta rabbimizdan umid qilg'uvchilarmiz Sura қалам 28-32 oyat. Lekin taqdir shundaq edi. Ularga qilib qolgan hasrat nadomatli bo'ldi. Ular suiqas ilm fikr bilan shug'ullanishning oqibati qandoq bo'lganligini ko'rib baqsin. Azob mana mushundaqdir. Agar ular bilsa, oxiratning azobi teximi qattiqdir. Sura qalam 33-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.